Orubara esura ya makumigabiri na mwenda Ebihongo byobugenyi bw'omwaka oguya Akiro kyambere kyo mwezi gwa mushanju abeo enteeko mufukame mtalikora mulimo gwa mpita Kiro kyonenekyo mutere amakondere muratambaga ekitambo kyokokibwa ikyakatachu akokushemerera omukama mugire enumi emo yekigeto empaya emo yentama nobupaya mushanju bwenyama yentama obomwaka gumo yone bibibe bitaina kamogo bigendweo ebiyongo byabyo ebyensano enungi etabiraine namajuta bulinumi negendwao ekiro ishatu jensano empaya yentama negendwao ekiro ibiri kandi obwana bwentama omushanju bulikamo nikagendwao ekiro emu ataburaho mpaya ya mbuzi eyekiyongo tano ya mafu harokwatirira amafu ganyu amoinebyo ebindi nibyebi ekiyongo kyokwokibwa oro okwezi kwemire hamone kiyongo kyakyo kensano ekikagigendao nekiyongo kya bulikiro ekyokwokibwa nekiyongo kya kensano okubikagenda hamo nebyongo byabyo ebyokunywa nkokwo mugenzi oguli kubiragira ebyonge bibyona byokurugwamu akataachu akokushemerera omukama ebyongo akiro kyenyatano akiro kya 10 kyomwezi ogu gwa mushanju abewenteko mufukame mara mweshase mutalikora mulimo shana mutambire omukama ebitambo ebyakataachu ako kumishemerera mutambe enumiemo yekigeto empaya yentama nobupaya mushanju bwenyana yentama obomo akagumo ebiyonge ebibyona bibe bitaina kamogo bigendweo ebiyongo byabyo ebyensano nungi etabiyaine namajuta enumi negendwao ekiro ishatu zensano empaya yentama negendwao ekiro ibiri zensano kandi obupaya bwentama mushanju buli kamoni kagendwa awe kiro emo muteone mpaya yembuzi yekiongo Kenya tano ya mafu arukwatirira amafuganyu olubitambe bi biri kutambwa ekitambo kya bulikiro ekyokuokibwa tikibulimu amo nekiongo kyakyo kensano nebiyongo byabyo ebyokunywa ebiyongo akiro kibugenyi bwensisira akirukya 10 na bitano kyo mwezi gwa mushanju abeo enteko mufukame mtalikora milimo ya mpita mukolere omukama obugenyi bwembiro mushanju mumutambire bitambo byokokibwa ebyakataachu ko kumushemerera mugire enumi ze bigeto 13 empaya zenta maibiri obupaya 14 bwentama obwo mwaka gumo ebiyongo ebibyo na bibe bitaina kamogo ebiyongo byenshano nungi etabiraine namajuta ebigenda ali ebyo bitaburawo enumi 13 buliemo negendwao ekiro 3 zensano empaya zentama ibiri buli emo negendwao ekiro ibiri zensano enyana yentama ikumi nena negendwao ekiro emo buligumo kwa kone empaya yembuzi eye kiongo kene tano ya mafu egeo amonebyo mugrekeo ekitambo kya bulikiro amone kiongo kyakyo kyensano nekyo kunywa akiro kya kabiri mutambe numize bigeto 12 empaya zenta amaibiri obupaya 12 bwenyana yentama obo mwaka gumu byone bibi bebitaye na kamogo muongereo kiongo kyensano nebyongo byokunywa ebikagenda anumi ampaya zentama 12 nabo anabwenta amankoko rubara rwabyo ruli noko emigenzo yabyo elikuragira mutabuza ompaya ya mbuzi yekitambo kenya tano ya mafu ao ekitambo kyabuli kiro ekyoko kibwane kiongo kyakyo kensano nebiongo byabyo ebyokunywa ebyo bitabulimu a kiro kya kashatu mutambenu mu 10 nemo empaya zenta maibiri bupaya bwe inyana yenta mu 10 na buna obomwa kagumo yone bibibe na kamogo mbiteo ebiyongo byabyo ebyensano nebyokunywa ebikagenda anumi ampaya zentama nyama yentama nkoko rubara rwabyo ruli niko migenzo yabyo elikuragira kandi mongereo empaya yembuzi yekitambo tano ya mafu mtabulizeyo kitambo kibwa ekibutosha nekiyongo kyakyo kyensano nekyo kunywa akiro kyakana mutambe enumi ikumi empaya zenta maibiri upaya bwenya na yenta maikumina buna obo mwaka gumo yone bibibe bitaina kamogo mubiteo ebiongo byabyo byensano nebyo kunywa bikagenda anumi na ampaya zentama na anyana yentama nkoko orubara rwabyo ruli nokwe migenzo yabyo eri kuragira kandi mongereo empaya embuzi yekitambo kenyetano ya mafu mtabulize yo kitambo kya kuokibwa ekyabulikiro nekiyongo kyakyo kensano nekyokunywa akiro kya katano mutambe enumi mwenda empaya zenta maibiri no bupaya bwenta maikumi nabuna obomwa kagumo yone bibibe bitaina kamogo mubiteo ebiyongo byabyo ebyensano nebyokunywa ebikagenda anumi ampaya zentano na bwana bwenta mankoko rubararwabyo ruli noko emigenzo yabyo erikuragira kandi mungereo empaya yembuzi ekitambokye nyatano ya mafu mtabulize yo kitambo kya kuokibwa ekyabulikiro ne kiongo kyakyo kyesano ne kyokunywa akiro kya mukaga mutambe enumi munana empaya zenta maibiri nobupaya bwenta maikuna buna obumwa kagumu yobnebi bibebi taina kamogo mubiteo ebiongo byabyo byensano nebyokunywa bikagenda anumi ampaya zentama na nyana yentama koko rubara rwabyo ruri noko migenzu yabyo elikuragira mungireho nempaya yembuzi yekitambo Kenya tano ya mafu ntabulizayo kitambo kya kokebwa ekya bulikiro nekiyongo kyakyo ekyensano nekyokunywa akiro kya mushanju mutambe numi mushanju empaya zentama ibiri nabupaya boyinana yentama 14 obo mwaka gumu byonebyo bibe bitaina kamogo mubitewe byongo byabe byenshano nebyo kunywa ebikagenda anumi ampaya zentama na nyana zentama nkoko rubararwa byoruri nuko migenzo yabyo erikuragira muongereyo nempaya yembuzi yekitambo kyenya tano ya mafu mtabulizeyo kitambo kya kokibwa kya bulikiro nekiongo kya kyukensano nekyo kunywa akirukya munana abeo enteeko mufukame mutalikora mulimo gwa mpita mutambire omkama kitambo kyo kokibwa kyakatatu kwa kumshemerera mutambe enumi emo empayemo yentama opaya bwentama mushanju obumo akagumo byone bibibe bitaina kamogo mitewe kiongo kyensano nekyo kunywa ebigenda anumi ampaya yentama nabwa nabwe ntama nkoko rubara rwabyo ruli nokwo ebigenzo yabyo elikuragira ongere we empaya yembuzi yekitambo kenya tano ya mafu ntabulize yo kitambo kya bulikiro ekyo ku kibwane kiongo kyakyo kensano nekyo kunywa ebyo nibyo mulibani mwongero mukama abiro bikuru byanyu ebiragirwe ebitambo byanyu byo kokibwa ebiongo byanyu byensano nebyo kunywa kandi nebiongo byanyu ebyemirembe mutabulizeyo ebyomushangwa muragayine nebyo mugira omubweyendezi musa akagambira abaisraeli bulikantu nkoko mukamaraba yabimugambire